Suratu Nazi'at imeteremka maka. Imeanza sura hii kwa kiapo juu ya kumkinika kufufuliwa na kutokea kwake na ikafuatia haya hadithi ya Musa na Firauni kumliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam na ikataja habari za binadamu na juhudi zake na ikadhihirisha yanayowangojea majabar na wanayoyangojea mahaini na sura ikahitimisha kwa kuuliza kwa washirikina lini itakuwa hiyo saa ya kiyama na ikabainisha kwamba kazi ya mtume ni kuwaonya wenye kukiogopa kiyama sio kujua wakati wake Bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Wanaziati gharqa. Na hapa kwa wanaokomoa kwa nguvu. Wanashitati nashta. Na kwa wanaotoa kwa upole. Wasabihati sabha na wanaoogelea as sabqa wakishindana mbio al amra wakidabiri mambo yawma tarjufu ar-rajifa siku kitakapotetemeka cha kutetemeka tatba'uha radifa kifuate cha kufuatia ulubu yawma wajifa siku hiyo nyoyo zitapiga piga absaruha khashi'a macho yataina machini yaquluna a inna lamarduduna fil hafira sasa wanasema Ati kweli tutarudishwa kwenye hali ya kwanza? Aidha kunna idhaman nakhira, hata tukuwa mifupa iliyobunguliwa. Qalu tilka idhan karratun khasira, wanasema basi marejeo hayo ni yenye hasara. Fa innama hiya zajratun wahida, kwa hakika hayo ni ukelele mmoja tu. Fa idha hum bisahira, mara watakuwa kwenye uwanda wa mkutano. Hal ataka hadithu Musa, je, yeah imekufikia hadithi ya Musa idh rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa Mola wake mlezi alipomwita katika bonde takatifu la Tuwa akamwambia idhhab ila fir'auna innahu tagha Nenda kwa Firauni hakika yeye amezidi jeuri faqul hal laka ila an tazakka umwambie Je, unapenda kujitakasa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nami nitakuongoa ufike kwa Mola wako mlezi upate kumcha faarahu alayata alkubra basi alimuonyesha ishara kubwa akadhaba wa asa lakini alikadhibisha na kaasi thumma adbara yas'a kisha alirudi nyuma akaingia kufanya juhudi fahashara fanada akakusanya watu akanadi faqala ana rabbukumul a'la akasema mimi ndiye mola wenu mlezi mkuu kabisa fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula basi hapo Mwenyezi Mungu akamshika kumwadhibu kwa la mwisho na la mwanzo inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha hakika katika haya yapo mazingatio kwa wanaoogopa aantum ashaddu khalqan amis samaa banaha je ni vigumu zaidi kukuumbeni nyinyi au mbingu yeye ndiye aliyeijenga. Rafa'a samkaha fasawaha, akainua kimo chake na akaitengeneza vizuri. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, na akautia giza usiku wake na akautokeza mchana wake. Wal arda ba'da dhalika dahaha, na juu ya hivyo ameitandaza ardhi. Akhraja minha maa akatoa ndani yake maji yake na malisho yake waljibala arsaha na milima akaisimamisha mataan lakum walianamikum lianamikum wanafuu yenu na mifugo yenu fa idha jaatit kubra basi itakapofika hiyo balaa kubwa yauma yatadhakkaru al الإنسان ما سعى siku ambayo mtu atakumbuka aliyoyafanya wa burrizatil jahim liman yara na jahannam itadhihirishwa kwa mwenye kuona fa amma man tagha basi ama yule aliyezidi ujeuri wa athara alhayata dunya na akakhiari maisha dunia fa innal jahim hiya ma'wa wa hakika jahannam ndiyo makazi yake wa amma وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى na ama yule anayeogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mlezi na akajizuilia nafsi yake na matamanio فإن jannata hiya almawa basi huyo pepo itakuwa ndiyo makazi yake yasalunaka anis saati ayyana mursaha wanakuuliza saa itakuwa lini fima anta min dhikraha una nini wewe hata uhitaje ila rabbika muntahaha kwa Mola wako mlezi ndiyo mwisho wake ma anta mundhiru man yakhshaha wa hakika wewe ni mwonyaji tu kwa mwenye kuihofu ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha Ni kama kwamba wao siku watapoiona hawakukaa ila jioni moja tu au mchana wake